خب بسم الله الرحمن الرحیم القاعده الخامسه قاعده پنجم و آخرین قاعده از کتابمون در رابطه با بحث بزرگواران سروران آخرین بحث کتابمون قواعد اصولی قانونگذاری بودند این قواعد اصولی ما پنج تا قاعده داشتیم که امروز کدوم قاعده رو میخونیم پنجمین قاعدهش رو التعارض و ترجیح تعارض و ترجیح یعنی زمانی که دوتا نس دوتا قیاس با دیگه چه داشته باشند تعارض داشته باشند التعارض في اللغة تعارض در لغت به چه معناست هو اعتراض كل واحد من الأمرين الآخر اعتراض کردن هر یکی از دو امر دیگری را کالصالب و الموجب مانند سالب و موجب اینا دو اصطلاح هستن در منطق هم کاربرد دارند صالبه و موجبه سالبونی یه چیزی رو نفی میکنه موجبونی یه چیزی رو چکار میکنه ایجاب میکنه بله پس سالب و موجب با هم دیگه در چی اند؟ در تعارض دیگه نمیگه آقا این شد این نشد اینو بکن اینو نکن و عند الاصولیین این لغ... این تعارض معنای چی بود معنای لغویش بود اما ببینیم خود ملاها علمای اصول چی میگن در این رابطه وعند الأصوليين هو أن يقتزي أحد الدليلين حكما في واقعة خلاف ما يقتزيه الدليل الآخر فيها تعريف خيلي قشنجي ميجي تعارض أونسكي يكي الدو دليل از دو دلیل در واقعي برخلاف آنچه که دلیل دیگر اقتضا یکی از ادله چیزی رو اقتضا بکند که برخلاف آنچه باشد که دلیل دیگر اقتضا میکند اینو میگن چی؟ به عبارت ساده تر و کمتر ببین به عبارت ساده تر این است که خاصه دو, دلیل برخلاف همدیگر باشد مثاله قوله تعالی مثالش این قول الله متعال والذین يتوفون منکم پس تعارض همون معترض شدن به یکدیگر با همدیگر ناسازگار بودن مثال مثاله قوله تعالی مثال تعرض قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة کسانی که فوت میکنند از شما و همسر جای میگذارند باید چهار ماه و ده روز به عده بنشینند چند ماه يقتزي بعمومه أن تكون عدة الوفاة مطلوبة من كل امرأة توفي عنها زوجها این آیه با عمومش این اقتضا رو میکنه که عده وفات از هر زنی که شوهرش فوت کرده است طلب شده است سواء اكانت, المرأة حاملا او غیر حامل برابر است که زن حامل باشه یا غیر حامل باشه این آیه با عمومش این چیز رو اقتضا میکند که عده وفات طلب شده است از هر زنی که شوهرش فوت کرده است حالا چه حامل باشد چه حامل نباشد و قوله تعالی و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن آنایی که آن زنانی که حمل دارند عجلشون این هست که وضع حمل کنند ها این با هم دیگه در تعارض شد این اون آیه میخواست که هر زنی که شوهرش فوت کرد باید به عده بنشینه به چهار ماه و ده روز بنشینه این آیه میگه نه این آیه میگه با وضع حمل بله یقتضی بعمومه ان تكون عده الحامل بوضع الحمل اقتضا میکنه با عمومیتش که عده حامل با وضع حمل است سواء نکانت المرأة متوفی عنها زوجها ام مطلقه برابر است که زن شوهرش فوت کرده باشه یا طلاق داده شده باشه ها فالنصانی متعارضانی فی حال واحدة هی عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها پس دو ناس با همدیگه در تعارضند در یک حالت و اون چی هست اده زنی که حامل هست و شوهرش فوت کرده عده زنی که حامل هست و شوهرش چکار کرده در این قسمت این دعای با همدیگه دیگه چه دارند تعارضند اون یکی آیه میگفت اونایی که شوهراشون میمیرند چهار ماه و ده روز بنشینند شامل اونایی میشه که حامله هستند و غیر حامله این آیه هم میگه اونایی که حامله هستند ادهشون چیه؟ وضع حمله هل تعتدو به وضع الحمل او به مدت اربعت اشهر و عشرت ایام آیا به وضع حمل اده می یا به مدت چار ماه و ده روز این سوال دیگه روز این قسمت کاره و مثاله ایزا مثال دیگری همچنین التعارض بین آیت الوصیت الواجبتی و آیت المواریث آیهی که مثال دیگرش همچنین تعارض بین آیه وصیت و آیه و آیات میراث اونجا میگه وصیت کنن و اینجا خود الله متعال میاد میراث کار میکنه تعیین میکنه و ومن السنة قوله و مثالش السنة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم است انما الربا فی النسیعه ربا در نسیعه هست ربا در چه هست؟ نسیعه هست نسیعه دیگه میدونید یعنی مدت دار بله در قرآن این کلمه دیگه اومده و قوله لا تبیع البر بالبر الا سواء بسواء معامله نکنید گندم رو در مقابل گندم مگر بشكل مساوي مگر بشكل چی این دو حدیث هم در تعارضن بظاهر فالحديث الأول يحصل الربا المحرم في ربا النسيئة حديث أول محصور میکنه ربای حرام رو در ربای نسیئه ربای وامی ربای چی؟ و مقتضاه اباحة ربا الفصل و مقتضای حدیث اول اینه که ربای فضل درش مشکلی نداره یعنی این که تو اضافه تر بگیری بله و الحدیث ثانی یدل على تحریم ربا الفضل اما حدیث دوم دلالت بر چی میکنه حرمت ربا فضل میکنه یعنی این که تو یک کیلو رو گندم بدی دو کیلو بگیری فیکون الحدیثان متعارضین فی ربا الفضل هر دو حدیث در رابطه با ربای فضل با همدیگه در چی اند در تعارضان أحدهما يدل على إباحته يكي از دو حديث دلالت بر إباحه ميكند والثاني يدل على تحريمه دومي دلالت بر حرمتش ميكنه والتعارض مجرد أمر ظاهري يظهر للمجتهد بحسب إدراكه وفهمه لا في الواقع ونفس الأمر لأنه لا تعارض في الشريعة ميكي التعارض صرفا يك أمر ظاهري است که برای مجتهد بر حسب درک و فهمش ظاهر میگرده نه در واقعیت و در نفس امر یعنی حقیقتا میگه تعارضی وجود نداره این تعارضی که ظاهر میشه یه چیز به نسبت فهم و درک مجتهد است که ظاهر میگرده اما در واقعیت و در حقیقت و در نفس امر تعارضی وجود ندارد چرا؟ لأن التعارض معناه التناقض چون معنی تعارض تناقضه والشارع الحكيم لا يصدر عنه دليلان متناقز متناقضان في وقت واحد وفي موضوع واحد والشارع حكيم ازش صادر نمیشه دو دلیل متناقض در یک وقت و در یک موضوع لأنه أمارة الأجز وهو محال على الله تعالى چون این یکی از نشانهای عاجز بودن است و عاجز بودن محال از الله متعال محال است که الله متعال چی باشه؟ عاجز باشه محل تعارض تعارض چه جاهای پیش میاد لا يصح التعارض بین نص و ظنی صحیح نیست تعارض بین نص قطعی و نص ظنی چرا؟ بعدا خودش میگه ولا بین نص و اجماع و قیاس و تعارض صحیح نیست بین الناس اجماع و قیاس ولا بین اجماع و قیاس و نه بین اجماع و قیاس لان الاضعف ينتفى بالاقوى چون ينتفي لأن الأضعف ينتفي بالأقوى زیرا قویتر ضعیفتر منتفی میشه با قویتر قوی میاد ضعیف و نفی میکنه لذا التعارض پیش نمیاد ولأن شرط التعارض بين الدليلين الشرعيين أن يكونا في قوة واحدة و شرط تعارض بین دو دلیل شرعی این است که در قوت یکی باشند در قوت چی باشند؟ یکی باشند اگر یکی قطعی بود و دیگری زنی دیگه خلاص قطعی داغون میکند کدوم یکی را؟ زنی را مثل همین مثل همین قانونی که در میان بشر جاریست که چطور قویان ضعیفان رو چکار میکنن بله تعارضی بینشون وجود نداره نفی میکنن خب بریم جلوتر بچه کاری به این اصطلاحات نداشته باشیم ويمكن تحقيق التعارض بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية من مرتبه واحده ممکن هست محقق شدن تعارض بین ادله قطعی و بین ادله ظنی که در یک رتبه اند آه؟ یعنی قطعی با قطعی تعارض داشته باشه و زنی با زنی که تعارض بین آیتین و حدیث متواتر او بین آیتین مانند تعارض بین آیه با حدیث متواتر یا بین دو آیه أو حديثين متواترين يا تعارض بين دو حديث متواتر أو غير متواترين يا دو حديث غير متواتر أو بين قياسين يا بين دو قياس وحينئذ يحمل أحدهما على غير ما يحمل عليه الآخر درين هنگام حمل میشه یکی از اون دوتا در بغیر از اون معنایی که دیگری حمل میشه او يحكم بنسخ احدهما الاخر یا حکم داده میشه که یکی دیگری را نسخ کرده است اذا عرف تاریخ المتأخر منهما این چه زمانی است که یکی اون دیگری رو نسخ کرده است زمانی که تاریخ متأخر دانسته بشه دانسته بشه که از این دوتا کدوم یکی متأخر است و کدوم یکی متقدم که متأخر متقدم و منسوخ میکند طرق دفع تعارض راه های دفع تعارض حالا تعارض به ظاهر پیش اومده ما چطوری این تعارض رو دفع کنیم إذا تعارز دليلان بحسب الظاهر للمجتهد يجب على المجتهد عند الجمهور غير الحنفية أن يتبع في اجتهاده المراحل الأربعة الآتية على الترتيب زمان كتاروز داشتن دو دليل بر حسب ظاهر برای مجتهد ظاهرا برای مجتهد واجب است بر مجتهد نزد جمهور غير از احناف که در اجتهادش این مراحل چارگانه رو به ترتیب رعایت بکنه این مراحل چهارگانه رو به ترتیب چیکار کنه مجتهد رعایتش کنه یک اولین کاری که میکنه بعد از اینکه دید به ظاهرا تعارضی وجود داره الجمع و التوفیق بین المتعارضین به وجه صحیح جمع کردن و وفق دادن دو دلیل متعارض به شکل صحیح یجمع المجتهد و یوفق بین النصین المتعارضین ولا يجوز الترجيح بينهما لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بترجیح الاخر علیه لان الاصل فی الدلیل اعماله لا اهماله دقت داشته باشید جمع میکند مجتهد و وفق میدهد بین دو نص متعارض و جایز نیست ترجیح دادن بین آن دو زیرا اعمال کردن دو دلیل اولاتر هست از اهمال کردن یکی از دو دلیل اگر جمع کنیم هر دوتا برشون عمل میشه ولی اگه ترجیح بدیم به یکی عمل میشه دیگری دیگه خلاص زیرا اعمال کردن دو دلیل اولاتر است از اهمال کردن یکیشان و ترجیح دادن دیگری زیرا که اصل در دلیل اعمال کردنش هست نه اهمال کردن و ترک کردنش بله اگر ما جمع کنیم بر هر دو تا عمل میشه ولی اگر ترجیح بدیم اهمال میشه یکی چی میشه اهمال میشه مثل اعتبار مثل اعتبار احد النصین مخصصا لأموم الآخر أو مقيدا لإطلاقه فيعمل بالعام في حالات وبالخاص في موضع ده اعتبار دادن يكي از دو نص که خاص ميكوند أموم ديگري رو یا مقيد ميكوند مطلق ديگري رو پس عمل کرده میشه به عام در حالاتش و به خاص سر جاش آه؟ بر هر دو دلیل عمل میشه بر عام سر جاش و بر خاص ويعمل بالمقيد في محله والمطلق في معداه وعمل عمل کرده میشه به مقید در محلش و به مقید سر جایش در جای اون به غیر از آنچه که مقید برش دلالت میکرد که توفیق بین آیت الوصیه مانند وفق دادن جمع کردن بین آیه وصیه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فرض شده است بر شما زمانی که مرگ یکی از شما حاضر شد اگر خیری را ترک کرد وصیت فرض شده است برای کی للوالدین والاقربین این وصیت فرض شده است برای پدر و مادر و برای نزدیکان بر اساس عرف خب این شد یک دلیل و بین آیه المواریث وبين آية ميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله متعال شمر در رابطبا فرزندانتان وصيات ميكونات بأن يراد بالآية الأولى في سورة البقرة الوالدان والأقربون غير الوارثين میگه اینجوری جمع ميكونين بين اندو دو دلیل از آية أولي در سوره بقره اون پدر و مادر و اون اقربونی هستند که ارث نمیبرند مگه میشه پدر یا نزدیک ارث نبره آره میشه به سبب مانع من الارث که اختلاف دین به سبب مانعی از موانع ارث مانند مختلف بودن دین بله جمع کردن بینش خیلی هم قشنگ چکار کردن جمع کردن و توفیق بین آیتی عدت الوفات و آیتی عدت الحم و جمع کردن بین آیه عده وفات و آیه عده حمل عده وفات چیز دیگه بود و عده هم چیز دیگه بل بین این دو تا آیه که به ظاهر تعارض وجود داره جمع کردن به تخصیص الاولا به ثانیتی فی غیر الحامل المتوفا عنها زوجها به خاص کردن اولی با دومی در غیر حاملی که شوهرش از اون فوت کرده است اون چهار ماه و ده روز برای کدوم هست برای اون هست که حامل نیست و دومی برای اونی هست که و از حمل برای اونی هست که چکار کرده حامل هست بله بله این تا آیه رو اینجا آورد در قسمت اول آیه اول گفت که اونایی که شوهر ترک فوت میکنن شوهرانشون چهار ماه و ده روز بلچینن دومی گفت که ولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن اونایی که حامله هستن عدهشون وضع حمله خب اینجا اینجا چی میگه چطوری جمع کردن اولی رو خاص کردن با دومی در غیر حامل یعنی اونی چهار ماه و ده روز مینشیند که حامل نیست بله دیگه جمع کردن بین دو دلیل پس این و توفیق بین آیتین خوب دقت کنید توفیق بین آیتین به چه شکل هست بین آیت عدت المطلقه بقروء ثلاثتین وآية عدم وجوب الإدة على المطلقة قبل الدخول بتخصيص الأولى بالمطلقات بعد الدخول وهم همچنین جمع کردن بين آية إدة مطلقه که مطلقه چی يقول؟ میگفت سه بعد بنشينان بنشینن و آیه عدم وجوب عده برون مطلقه قبل الدخول بين بین هم تعرض وجود داره بظاهر آه؟ اون یکی میگه مطلقه سه قرار بنشینه اینه که هم مطلقه میگه اصلا عده ننشینه ولی میگه به تخصیص الاولا بالمطلقات بعد الدخول میگه اولی خاص داده شده به اون مطلقاتی که دخول انجام گرفته اونا سه قرمال اونا میشه خب والجمع بین حدیث الا اخبركم بخير الشهداء جمع کردن بین این حدیث آیا شما رو به بهترین گواهان خبر ندهم پیامبر گفت صلی الله علیه وسلم هو الذي يأتي الشهادة قبل أن يس قبل ان ها آیا شما رو خبر نکنم به بهترین گواهان اون کسی است که گواه بده قبل از اینکه ازش پرسیده بشه اون کسی است که گواه بده قبل از اینکه طلبه در مورد گواهی دادن مسائل بله ولی شو سب کنید فعلا آه. فعلا سب کنید چون حدیث دیگه در تعارضشه بین این حدیث تعارض وجود داره و حدیث ان خیرکم قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكونوا قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون در این حدیث میگه بهترین شما اونایی هستن که قرن منند سپس اونایی که بعد از اینا میان سپس اونایی که بعدشون میان سپس قومی میان شهادت میدهند در حالی که ازشون شهادت خواسته نشده ازشون طلب شهادت نشده یستشهدون یستشهدون باب استفعاله برای طلب به کار میره شهادت میدهند در حالی که ازشون طلب شهادت نشده و یخونون ولا یؤتمنون خیانت میکنند و امانت داری نمی خب اون حدیث گفت که بهترین شهدا اونایی هستند که شهادت قبل از اینکه ازشون پرسیده بشه گواهی میدن این حدیث گفت که ازشون شهادت طلب شهادت نشده میان چکار میکنند اینجا تعارض وجود داره میگه اینجا چطوری وفق میشه بره این دو حدیث چطوری جمع میشه بحمل الحديث الأول على الشهادة في حقوق الله تعالى كشهادة الحسبة میگه حدیث اول حمل میشه بر شهادت در مورد حقوق الله یعنی در مورد حقوق الله طرف بدون اینکه طلب شهادت کرده بشه بیاد شهادت بده اون موقع از بهترین گواهانه اون موقع چیه؟ مثل حدودات و این مسائلی که مرتبط به حقوق الله هم مانند شهادت حسبه شها... یعنی شهادت اونایی که به خاطر رضایت الله چکار میکنند؟ گاهی میدهند و حمل الحديث الثاني على حقوق العباد كالمعاملات والجنايات اما حدیث دوم حمل میشه در رابطه با حقوق عباد مانند معاملات و جنایات پس به این شکل اومدن بین دو حدیث چکار کردند؟ جمع کردند پس اولین کاری که یک مجتهد انجام میده زمانی که به ظاهرا تعارضی پیش اومد میاد اگر امکان جمع بود چکار میکنه جمع میکنه مثلا اون, اون مثال دیگه ای که در یه حدیث از پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم پرسیدن آیا اگر کسی ذکرش رو دست زد وضو بگیره گفتاره؟ در یه حدیث دیگه گفتن اگر وضو بگیره گفت باطل منک جزی از توه خب اینجا تعارض وجود داره بعضی این حدیث رو احمال کردن بعضی اون یکی دیگه رو بعضی جمع کردن بعضی اینجوری جمع کردن که اگر با شهوت باشد وضو لازم است و بدون شهوت باشد وضو لازم نیست چرا؟ واقعا موقعی که انسان روش فکر میکنه جمع خوبیه چرا؟ چون بدون شهوت که باشه مثل دیگه اعضای ولی اگر با شهوت باشه اون موقع مثل اعضای دیگر دیگه نیست پس این مساله زیاده در رابطه با جمع چون تعارض به ظاهر وجود داره اون بحثش در قسمت جمع نیست بعد از این مرحله بریم جلوتر دو ترجیح بین الدلیله مسئله اول راه اول اینه که دو حدیثو چکار کنیم جمع کنیم راه بعدی اینه که یکی از دو دلیلو رو بر دیگری چکار کنیم ولی این زمانی که جمع ممکن نباشه نه اینکه اولین کار بیایم ترجیح بدیم گفته بود خودش گفته بود دکتر رحمت الله علیه گفته بود ابتدا جمع دو ترجیح دادن دو چی؟ ترجیح دادن اذا لم يكن الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين رجع رجح المجتهد احدهما باحد المرجحات زمانی که جمع و توفیق بین دو دلیل متعارض نبود ترجیح میدهد مجتهد یکی از اون دو دلیل رو با یکی از مرجحات با یکی از اون چیزایی که سبب ترجیح میشن با یکی از اون ترجیح دهنده ها که ترجیح العبارت علی الاشاره مانند ترجیح دادن عبارت بر اشارت اینا رو قبلا ها خوندیم و ترجیح و ترجیح المفسر علی الظاهری او الناس ترجیح مفسر بر ظاهر یا ناس و ترجیح محکم علی المفسر یا ترجیح دادن محکم بر مفسر و ترجیح المحرم علی المبیح ترجیح دادن حرام کننده بر مباح کننده یه نسی داری میگه این چیز حرامه یه نسی دیگه میگه حلاله میگه ترجیح داده میشه حرام کننده بر چی؟ بر حلال کننده این محرم اسم فایله اون هم مبیحه یعنی مباح کننده یعنی اون نسی که محرم است حرام میکنه اولا هست بر اون نسی که مباح میکنه وترجيح أحد خبر الآحاد بضبط الراوي أو إدالته أو فقهه ونحو ذلك وترجيح دادن یکی از دو خبر آحاد بضبط الراوي يا یا عدالتش فقهش و امثال هر دو تا آحادن آحادن ولی بیار نگاه میکنن ضبط کدومی که بهتر بوده ادالتش فقهش و الی ذلك خلاصه یکی از مرجحات وقد قدم الحنفية والترجيح على الجمع والتوفيق چرا اونجا گفته بود احناف اون ترتیب قول ندارن به خاطر اینکه احناف ترجیح و بر جمع و توفیق مقدم میدونند احناف میگن ترجیح میدیم اگر نبود اون موقع جمع بله وقد قدم الحنفية والترجيح على الجمع توفیق مقدم کردند احناف ترجیح رو بر جمع و توفیق لذا قدم ابو حنیفه حدیث به این خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله مقدم کرده از حدیث استنزهو من البول از بول پرهیز کنید اون موقع این دستیا نبود میرفتن تو صحرا واضح باشید که قطرها روز لباساتون نریزه خب الا ما ورد من شرب العرنیین ابوال الابل لمرجح التحریم امام ابو حنیفه رحمه الله این حدیث استنزیو من البالو ترجیح داده است بر اون حدیثی که در رابطه با نوشیدن اون اورنی ها بود که پیغمبر گفت شما ابوال ابلو برید بنوشید حالتون خوب بشه اومده بودن مدینه هوای سازگار سازش نداشتن با هوای مدینه لمراجه تحریم چرا اومده استنزیه من البول ترجیح داده به خاطر این که این تحریم میرسونه و اون یکی بله با یکی از مرجحات اومده ترجیح داده جمع نکرده مع امکان حمل الحدیث الاول الام على ما میگه امکان با وجود این که امکان داشته حدیث اول که عمومی هست حمل بشه بر اون شاشی که خورده نمیشه بر اون شاشی که خورده یعنی مال اون حیوانی باشه که خورده نمیشه شاش اون حیوانی که حلال گوشت نیست اگر می اومد استنجیو من البالو بر حیوان حرام گوشت حمل میکرد اون موقع خلاص دو تا دلیل دیگه حل شده بودن بر هر دو حدیث عمل میشد او فی حال غیر تداوی یا میتونست حمل بکنه در حالت غیر تداوی یعنی حدیث دوم بگه که آه این خوردن اورانیین در حالت تداوی بود دوا برای استفاده کردن چی؟ لان دفع الضرر اولا من جلب المنفعه زیرا دفع ضرر اولاتر است است جلب منفعت است این در رابطه با دواست وقالوا في هذا المجال وقفتان در این مجال احناف در این مجال گفتن اذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم زمانی که تعارض داشته باشند دلیل محرم و دلیل مبیح اون دلیلی که میگه این چیز حرامه و اون دلیل دیگه که میگه مباحه زمانی که تعارض داشتن رجح المحرم محرمو ترجیح داده میشه اون دلیلی که محرم هست حرام کننده هست چی؟ اون داستان جدا این بحث قاعده جدایه دیگه نه و اذا مرجحات اینجا تو این کتاب نه آورده زیادند و اذا تعارض و المقتزی بله قدم المانع و زمانی که تعارض داشت مانع با مقتضی یکی میگه این کار نشه یه دلیلی اقتضا میکنه این کار بشه قدم المانع کدوم یکی مقدم میشه مانع سومين وآخر سومين اه، مرحلة نسخ أحد الدليلين والعمل بالآخر إذا كان مدلولهما قابلا للنسخ منسوخ شدن یکی از دو دلیل و عمل کردن به دیگری زمانی که مدلولشون قابل نسخ باشه از اون چیزایی باشن که قابل اذا لم يمكن الجمع والترجيح بأحد المرجحات وعلم تقدم أحد النصين وتأخر الآخر جئل المتأخر ناسخا للمتقدم زمانی که جمع و ترجیح با یکی از مرجحات ممکن نبود و دانسته شد که کدوم یکی از دو نص متقدم هست و کدوم یکی متأخر متأخر ناسخ متقدم قرار داده میشه که نسخ آیت عدت الوفات به آیت عدت الحمل مانند منسوخ شدن آیه عده وفات با آیه عده حمل فی القدر الذي تعارض فيه و هی الحامل المتوفى عنها زوجها در اون اندازه که با دیگه در تعارض بودن که در رابطه با اون زن حامله بود که شوهر از اون چکار کرده بود فوت کرده بود در این قسمت با هم تعارض داشتند فتصبح عدتها منتهیه به وضع الحمل در نتیجه عده اون حاملی که شوهرش فوت کرده است عدهش با وضع حمل منتهی میشه عدهش با وضع حمل چی میشه منتهی میشه وقد یسمى تخصیص و نسخن و گاهی تخصیص چی نامیده میشه؟ نسخ چون در تخصیص هم شما قسمتی از عامو الغا میکنید قسمتی از عامو چکار میکنید؟ حکمشو الغا میکنید اون قسمت خاصشو لأن الآية الثانية في سورة الطلاق وفيها عدة الحمل نزلت بعد الآية الأولى في سورة البقرة زير آية دوهمي كد ميجا أولات الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن که در سوره طلاق اومده که عده زن حامله هست بعد از آیه اولی که گفته بود چهار ماه و ده روز که در سوره بقره اومده نازل شده است پس دومی اولی رو نسخ میکنه چهار چهارمین مرحله تساقط الدلیلین چهارمین مرحله تساقط دلیلین هست یعنی بر هیچ کدوم یکی از اون دوتا عمل نمیشه چرا؟ چون نه جمع ممکن بود نه ترجیح ممکن بود و ندانسته شد که تاریخ کدومی که اوله و کدومی که بعدن إذا تعذرت الوجوه السابقة ولم يعلم تاريخ ورود النصين ترك العمل بهما معا وعمل بغيرهما من الأدلة كأن الواقعة لا نص فيها وهذه صورة فرضية لا وجود لها زمانك وجوه قبلي سراحق ديگر مع ازشون معذور بود يعني امكان نداشتند و تاریخ ورود دو نسل هم معلوم نبود عمل به اون دو ترک کرده میشه همراهی معن یعنی هر دوتا و عمل کرده میشه به ادله دیگر گویا که واقعه درش اصلا نسی نیامده است گویا که در اون واقعه نسی نیامده با ادله دیگه میاند حکمشو بررسی کنند گویا که در رابطه با اون واقعه نس نیومده و این صورت یک صورتی مجازی و فرضی است که وجودی ندارد التعارض بین دلیلین غیر نصین که قیاسه تعارض بین دو دلیل غیر نص مانند دو قیاس اذا کار تعارض دلیلین غیر غیر نصین زمانی که تعارض بین دو دلیل جز دو نص بود یعنی بین دو قیاس که تعارض بین قیاسین مانند تعارض بین دو قیاس وجب على المجتهد ان يرجح بينهما بأحد مرجحات القياس واجب است بر مجتهد که ترجیح دهد بین یکی از اون دوتا قیاسی که در با هم در تعارضن با یکی از مرجحات قیاس یکی از اون چیزایی که سبب ترجیح دیگری میشه با یکی از اون مرجحات بیاد یکی از دو قیاس چکار کنه ترجیح بده خودش میگه مانند که ترجیح علت المنصوصه على علت المستنبطه بطریق المناسبه مثلا مانند ترجیح دادن با علت منصوصه بر اون قیاسی که علتش از طریق استنباط از طریق مناسبه به دست اومده است یکی داریم قیاسی که علتش با نسه یکی دیگه که علتش استنباطیه مثلا از طریق مناسبه به دست اومده أو الإلة المستنبتة بإشارة الناس على الإلة المستنبتة بالصبر والتقسيم يا التي كاستنباط استنباط شده با إشارة الناس برون التي كاستنباط استنباط شده با وسيلة صبر وتقسيم كدر قسمته قياس مفصلا ونار رد شدن فإن لم يكن هناك مرجح لأحد القياسين إلى الآخر تخير المجتهد بينهما اگر مرجحي وجود نداشت برا يكي از دو قياس بر مجتهد بين اون دو اختيار اختیار دارد أه؟ خير خير المجتهد تخير المجتهد في اختياره تخير يتخير خير مخير واختار احد الحكمين ويكي از حكم رو چکار میکنه مجتهد بله تخير المجتهد بينهما واختار احد الحكمين مجتهد بين اون دوتا اختیار دارد و یکی از اون دو حکم رو چکار میکند؟ اختیار میکند این به فضل و توفیق الله متعال الحمدلله تموم شد امیدوارم بعد از خوندن وصول رسیده باشیم به اون وسعتی که نیمچه وسعتی که علمای قدیم داشتند و روز به روز انشالله وسعت نظرمون بیشتر بشه